wanda ya dace da shidda da wata na Jumadal Ula bayan hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 20 da wata na 11 ah, miladiya 2020 da da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatu mu na adda'u wad dawa wanda al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala ya rubuta wasu bisanin littafin da al-jawab al-kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi a wannan masallacin mai tarin albarka da alkhairi na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a cikin wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar, wanda yau za mu tashi darasi na 32 a cikin jerin darussa da muke gabatarwa a kowane mako muna fata Allah subhanahu wataala ya tsarkake mana zukatanmu da kuma sanya ikhlasi a cikin aikin da muke gabatarwa da kuma karba mana tausaya ya sanya aljanna ce makomarmu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana ta hakaito muna bayani akan cewa mutane ba an samu wanda sun rudu da wannan duniyar mai rudarwa ta rudar da su kuma shirin na tai musu kida a kunne har suka saki rayi suke furta ababin da suna walwala tauhidi suna kai mutum wuta bai sani ba kuma yana ƙaryata Allah subhanahu wataala to a satin da ya gabata mun karanto fadar maliki cewa walau ta'ammala al'abdu ko haqqa ta'ammul lakana kullama yubsiruhu wama la yubsiruhu dalilan lahu ala at-tauhid wan nubuwah wal ma'ad wa anna al-qur'ana kalamuhu وقد ذكرنا وجه الاستدلال بالذكر بذكر بذلك في كتاب ايمان القران مالك cewa walau ta'ammala al'abd da za a ce bawan Allah bawa zai yi tunani idan ka ce at-ta'ammul shine al-umq fi at-tafkiri mutun ya zurfafa wajen tunani da kai kwakwalwarka ne sa kana tunani mun fahimta to malike cewa haqqat ta'amul abinda ake ce ma zurfafa tunani lakana kullama yubsiruhu wa ma wa ma la yubsiruhu dalilan ala tauhidi da ya zamanto cewa duk abinda yake yake gani da kuma abinda baya gani dalili ne hujja ce akan abin da ya shafi kadaita Allah subhanahu wataala ya hayi sai zamanto abinda kawai mutun zai rika ba ma sai an saka da Qur'ani ba ba sai an turo annabawa ba wannan kadai da mutun zai zurfafa tunani a cikin sa to da ya isa kadaita Allah subhanahu wataala sannan kuma da ya wadatar masa da ya gaskata annabawan Allah cewa 'yan aike ne daga wajen Allah subhanahu wataala wal ma'ad da kuma makoma cewa Allah ya tada da makoma wa mutane wannan makomar kuma ta kashe kashe biyu ba ta da ta uku mutanen kirki Allah ya kaddara cewa inda za a sauke su a gobe kiyama shi ta tace aljanna Allah ya sanya mu a ciki mutanen banza kuma Allah ya kare mu da su ubangiji yayi bayani iya inda za a saukar da su da wutar jahannama Allah ya sauke kaga da mutum yana tunani abinda yake gani da abinda baka gani zaman to dalili na ka yarda to da mutun ya da mutun ya ta Allah subhanahu wataala bai bukatar ai masa wa'azi idan ka baki karan kanka zuciyarka kalbi da zuciyarka take aiki baka ganinta a gani tana cikin abinda mutum ba ba a gari ba duk a'a kai ba ka ganin ta a wani wanda Allah ya koyi baka shi ina fatar mu fahimta daga ciki akwai nima ta ta hankali ko hankali abu ne wanda Allah ya koyi wa dan annabi Adam shi shi kadai wannan bai isa ka sanya ka tsoron Allah ba akwai wanda fa kola in karfi ne wallahi ya fi ka karfi tunani da hangen nesa duk ya fi ka amma kuma sai Allah ya kaddara masa hauka ba sai ya da kudin sa sai gashi an waye gari cikin bola yana tsintsintsi kuma iya jin dadin sa a rayuwa nan wannan ne wannan wurin iya jin dadin sa kawai yaje yana jin dadi yana holewa sai wannan wurin duk inda zaka kai sai ba nan bane aikin manzali ne amma kai sai Allah ya tsawar da kai sai Allah ya barka da hankalinka wannan shi kansa darasi ne da ya kamata a ce dan annabi Adam ya ya rika ina fatar mun fahimta Allah ya dace da mu wa anna alqur'ana kalama kuma ya yarda cewa alqur'ana kalamuhu shi alqur'ani kalamuhu zance ne da Allah subhanahu wa ta'ala sai zamanto alqur'an ismu inna kalamu kuma sai zamanto <clears throat> khabaru inna to zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar da suke tunani ma cewa alqur'ani eh, halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malam mihaiya da yazo ibnu abi daud da yazo sai yake raddiwa wannan mutanen akan kada mutun ya furta cewa alqur'ani abun halitta ne eh, kamar da jahamiya suka furta suka fada kuskure ne alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wataala wanda Allah ya saukarwa manzansa ta hanyar mala'ika jibril kuma ake bautawa Allah subhanahu wataala ta hanyar karanta sa sannan kuma ya gagari kowanne dan annabi adam a duniya sai Allah ya nemi Quraishawa su kawo kwatankwacin alqur'ani aya daya Sukasa, sura sukasa, kwatankwacin qur'ani sukasa. sai Allah ce qul in ijtama'at al-insu wal jin ala ayya'tunaka bimithli ala ayya'tu bimithli hadha al-qur'an la ya'tuna bihi walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira wannan al-isra'i kenan ko Allah shi kulka ce da su da za a ce aljannun duk duniya baki daya da mutanen duk duniya baki daya su taru su hada karfi da karfe akan su kawo kwatankwacin alqur'ani mai girma abinda yake kawa da alqur'ani mai girma Allah ce la ya'tu bihi wallahi ba za su iya kawo kwatankwacin sa ba walau kana ba'duhum li ba'din zahira koda sashen yana taimakawa sashi koda aljannu da mutane an wasar fikira duk a larabci na duniya ne ke da suna udaba da malaman balaga fusaha malaman duka a tattara kowa da kowa nuhat duka ba za su iya ba sau da shi alquran almu'jaz bi lafdihi ne mutun yayi yayi kadani to mutun yana cewa qur'ani zance ne na Allah subhanahu wataala sai malai ce wa qad zakarna wajha al-istidlal hakika mun ambaci eh, fuskar dalili mun ambato dalili eh, bidalika game da wannan abin da muka faɗa fi kitabi aymanul qur'an a cikin littafin shi ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala wanda yake da at-tibyan fi aqsamil qur'an at-tibyan fi aqsamil qur'an wanda shi kansa shi ibnu qayyim ya rubuta sa wanda littafi da duk wata rantsuwa cikin alqur'ani sai da malam ya tattaro ta yayi bayanin ta yayi dalilin sabkata da kuma abun da take karantarwa so littafin at-tibyan fi aqsamil qur'an Allah ya saka wa malam da alkhairi ah, inda qawlihi gun fadar Allah da yake cewa fala uqsimu bima tubsirun ba sai na rantse da abin da kuke kuke gani ba abin da kuke gani Allah ce ba sai na rantsuwa da shi ba ba buƙatar sai na rantse eh, wa ma la tubsirun haka ma ba sai na rantsuwa da abin da ba kwa gani ba ababen da mutum dan annabi adam baya ganin sa kuma hankalinsa ba zai iya ganin wannan abin ba haka ne ba za ya iya gishe sa ai eh, akwai ababen da dole sai an sanya sai ka sa fitilar gani zai zaka za zaka nu za su nuna maka wannan abun amma a idanu dai ba za su gano ba kuma akwai abu duk abun da ka sa ba za ka ga wannan halittar ba na daga cikin abin da ba a gani akwai mala'iku ba a ganin mala'iku annabawan Allah Allah ya turo musu a sifar dai mala'ika ba a gani ba a yi shi kansa shugaban halitta da ga mala'ika akan hayarsa tsorata yi ya dawo gida a guje gumma tarsa Khadija radiyallahu anha wa ardaha yace tililbe sa ah, amma a hayar mala'ika baya yi wa kansa sannan kuma aljannu su ma daga cikin abin da mutum ba su ya baya ganin su a hay'ar su da Allah ya halice su yana da wuya ba za ka su ba amma a wata hay'a ta su rikide su zama wata halitta yana yiwa sunna ta tabbatar da wannan ina fatar mun fahimta daga ciki akwai rashin lafiya da yake tafiya cikin iska akwai su ko babu wace ganin sa ba mai ganin wannan abun amma kuma ai akwai sa hatta iska da kake shaka kana ganin sa baka ganin sa saka akwai kuma akwai abin da kai da su cewa akwai su amma baka ganin su ina fatar mun fahimta in ka tsaya hankalinka zai lasafa maka ababe masu bila adadin wanda kana kai da su amma baka baka ganin su da idanunka to dan ai ba sai an rantse maka ba yanzu ba sai an rantse mutum akwai hankali ba ko ba sai an rantse ba ka san da akwai sa salati innahu laqawlu rasulin karim lalle wannan zance ne wanda aka aika ta hanyar rasul wanda ke dan aike karim mai karanci mutum mai daraja shine malaika jibril kamar da Allah ya fada nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal minal munzari eh, wanda suka da alqur'ani shine malaika shi, shi yazo da qur'ani eh, kuma alqur'ani ai kamar da muka riga muka sani cewa Allah ya masa sabka guda biyu akwai sabkar da ake masa ta farin jumlatan wahida shine daga baitul daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza wannan jumlatan wahida cikin da wannan ya faru ne a daren lailatul qadr a cikin watan ramadan shi yasa Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzalin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min 'indina a qadar kuke cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri وما أدراك ما ليلة القدر lailatul qadr khairun min alf shahr wannan sabka ta farin kenan amma sabka ta biyu Allah ya sakaro manzon Allah da shine munajjama ai mufarraqan rabi aya bayan aya in bukatar ta kama ta sakaro annabi Allah na turo mala'ika ya zo manzon Allah da shi ina fatar mun fahimta Allah ya dace da mu shi ne ke cewa <clears throat> wa qad zakarna wa na farsa min zalika inda qawli kuma ambaci wani bangare na daga cikin wannan misalin na hankali da zai baka ka fahimci cewa lura cikin al'amarin Allah na daga cikin abun da ke ƙara samu cin yayi ƙara jiko da bautar Allah subhanahu wataala ya ma ƙara ta Allah madaukakin sarki malce inda qawlihi kun fadar Allah da yake cewa wa fi anfusikum afala tubsirun Allah a cikin karan kawunan ku akwai aya game da karan kawunan ku farko kaki wannan ayar miye farkon ayar bayan ta kadan ku bayan bayan ta kadan wa fi samai ko kasa take ina arabu mi subhanallah bala da rashida ta je naje wannan ce ko suratul zariyati eh wa fil ardi ayatu lil muqinin wa fi wa fi anfusikum afala a cikin sha'anin ƙasa Allah ya ce akwai aya ga masu yaqini ga masu imani in ka dibi sha'anin ƙasar nan ka dibi da Allah ya tsara ta yanzu ka dibi kawai ka aje kawai hankali, ka ka dibi duk wani abu ka kalli kawai harkar karti geographic wannan yadda aka yadda bature ya tsara ya raba wannan ƙasa sai aka nan Niger ce can Nigeria nan Mali can kaza da kaza ka ribi kawai in ka tsaya ka lura da yadda kuma ya sawwara ta irin yadda Allah ya zuba kasar nan sai Allah ya sanya kashi uku eh, kashi uku bisa bisa biyar kashi uku bisa biyar na duniya gaba ɗaya ruwa ne kashi uku gaba ɗaya na duniyar gaba ɗaya kashi uku bisa biyar duka ruwa ne to in ka kalli wannan abun Allah ya ce akwai aya akwai aya kuma kasan nan cikin kasa sai a zano a dibo ruwa cikin wannan kasar kuma sai a dauko petrol a fiddo eh, gasol a fiddo wacece a hiddo zinariya a hiddo makamashi a fiddo karfe hatta sharwan gawai ana fiddo a ciki kuma cikin kasar na akwai kasar da ba mutum ma na da bukatar ya ci ba haka bane akwai wata kasa da kawai mata suke cinta wannan ba aya bace dan Allah eh wannan wallahi aya ce kaga kuma ta zata bada kudin ta azo mata laka kasa ce to wannan aya ce kuma yanzu ai duk abin da ake kuri na arziki duk duniya abin da ake takaba da shi ne ai abin da ake tonowa ne a a kasa haka ne kai kana tunanin inda inda faras da america ke raba arzikin na ta ce ko ci kasa ga na ta kana ganin mu ai wallahi sai dai a bar mu da da eh amma sai Allah ya tsara sai dai su zo mu su zo wata musu kwasa suna ta kwasan kuma abun har yanzu zaka sa karewa saboda abun ba na mutum bane na Allah subhanahu wataala ne sai ce wa fi anfusikum game da karan kawunan ku ku kanku Allah ya ci aya afala akan sai aka shafi ayar ba ta ba ai sai ka kaddara mata wa fi anfusikum ayatun a game da sha'anin kan kuma Allah ya ce akwai abun lura akwai aya Allah ya ce afala tubsiru wa ba ku hango wannan abun karatun da Allah yake so ku gano Allah ya ce ba za ku lura da karan kawunan irbi'ir yadda Allah subhanahu wataala ya tsara ka ka kikkiawa da kai son kowa kiwar wanda bata samu ba ba ka bari Allah ya maka kunne guda biyu aka maka idanu guda guda biyu aka maka labba da Allah ya ga dama fa sai Allah ya barka ka babu liba dala mutun zai kyau haka dan ai mutun ma mata sai ta ta ruga da gudu amma sai Allah ya rihe hakoran Allah ya sanya maka jiyoji kowace jijiya da abin take bayarwa a idan ka kade akwai jiyoji na musamman da Allah ya wafara akwai jinjiyar da ba ta aiki sai dare take tsinko mutsin da take aiki jija da kawai tana abin da ke wanda ke haska mutum ya daga gani da dare akwai da kuma zaka abin gama dogon far ne ka san ko a cikin idanu akwai akwai gajeren far kuma akwai dogon haske duka Allah ya yi faro ya fara maka su kun ba a taba wayewar gari ba a ce an kulke da ranka ya mutu kana bukatar aje wajen electricity ya gyara maka ba ka da bukatar wannan kuma sai Allah ya sanya maka akwai jiyar da kawai aikin ta sauya lauji kawai ka gano wannan John ne wannan Rose ne wannan Blue ne wannan kaza kawai aiki take nan kuma baka baiwa Allah ko dala kuma in Allah ya ga dama ya tsira ka duk duniya ba mai miro ka ita in Allah ya ga dama ya ce ka daina aiki dama ai inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun in Allah ya ce kawai ta tsaya ta daina aiki shikenan ta tsaya ba wani likita a duniya da ya iya me da maka ita babu ba shi kaga akwai aya ka bai da inganci abinci yake narkewa cikin ka. ba ka bane ga ci duk wani abu da ake ci wani ma abin da yake ci da ya huce ya huce abin nan ya huce kaida eh mutun ya hada dan kalar abinci daban-daban wanda ba sa haduwa ba baki hada yake yi akwai <laughs> abincin da ba sa haduwa amma baki mutum hada yake kuma ka tashi lahiya dau wannan ba aya bace kuma sai da Allah subhanahu wataala ya sanya wa dan annabi Adam huduwa guda tara a cikin sa huduwa guda tara ai ba duk karatu ake fitarwa wallahi shi ko ba duk karatu ake fitarwa akwai ba shi ne sai mutun ya je bincike amma don mutun da hudu guda tara Allah ya dace da mu malike cewa annal insana dalilun nafsihi ala wujudi khaliqihi shi karan kansa mutun dalili ne hujja ce dake tabbatar wa kansa cewa samuwarsa akwai wanda yayi sa tunda ba kai ka samar da kanka ba ko kun ba babanka ba ya ya samar da kai ba mamarka ba ta samar samar da kai samuwar kanka a duniya shi karan wani dalili ne wata aya ce cewa akwai wanda ya halice ka ba haka bane malike cewa eh, wa tauhidihi ala wujud khaliqihi wa tauhidihi wa silqihi rusulihi wa ithbat sifati kamalihi daga wannan daga cikin ayar jikin mutum karan kansa na akwai abin da ke cewa ya zan dole ya kare ta Allah subhanahu wataala kadiri mutum ne fa zai ta abin da ya ga dama ciyan kai kadai Allah zai zabgo masa aka jidda masa ciyan kai sai ga yana cewa wayyo Allah na wayyo Allah na kaga Allah nashi ne kawai <laughs> eh aka yanzu ya cewa ashe Allah shi ake kadaitawa ba haka bane kuma ka lura cewa al'amarin Allah ba Allah ga gare misali ne yanzu ka dauki bangaren likitanci sai Allah ya jarrabi mutun da rashin lafiya sai ya je gul likita likita ya basa magani ya warke da iko Allah subhanahu wataala amma wannan rashin lafiya kuma sai ya zama silar mutuwar likitan baya aiwatar da kansa ko kun bada mutum ne yake fama da diabetes ko tension sai ya zo ya bada magani cikin ikon Allah maganin yayi tasiri mara lafiyar ya warke sai Allah ya dallabi likitan da wannan rashin lafiyar da ya bada magani aka warke amma kuma zai iya warkar da kansa sai silar mutuwa sa duniya kaga wannan na tabbatar da kudura ta Allah subhanahu wataala da kuma gaskiyar manzanninsa da kuma cewa sifa ta kamala gaba ɗaya ta tabbata da Allah subhanahu wataala sifatul kamal gaba ɗaya ta Allah ce Allah babu wata sifa ta su tare da shi sai dai in kai zaka danganta masa daga cikin sifatun naqas da zaka dangana wa Allah shine ka dangana wa Allah da subhanahu wa ta'ala amma tasifun Allah baya buƙatar da ai miyan amfanin da a duniya jama'a shine ya baka gudumuwa a rayuwa to shi Allah baya buƙatar gudumuwan ya isa kansa duk duniya ba wanda ya isa kansa babu shi duk duniya wallahi kuma duk duniya ba kasar ta isa kanta a rayi babu ta ba ka bani ba mutum ba gwamnatin gwamnatin kasar ma ba ta isa kanta ba balantana ita karan kanta kasar ku je ku tambaya lokacin da Usman dan Fojiyo tagamadahu Allah bi rahmatihi ya jihadi a wannan kasar ta wannan kasar Hausa irin abin da duk ba Hausa kada ya tsaya ba ya tsaya burare da dama lokacin da yake yake yakar eh, sarakuna duk shine sirar to abin nan azu sarakai na gargajiya a kaida ta Usman dan Fodio a lokacin ba a wa'azi haka a ce qala Allahu qala ba gari takarda za a tura mu ko ku bi musuluncin ko a zo a yake ku futuhat ya tayi haka yake zuwa gari gari idan aka zo aka gwamza yaki kuma Allah yana taimako sai ya samu nasara in ya samu nasara cikin tawagarsa sai ya ce to kai wane kai ne sarkin garin kai ne limami kai ne alƙali mu mu gaba ko kuma da kai ne sarkin gari kuma kai ne liman kuma kai ne alƙali idan ai malamai ake aza cikin wannan harakar in yaje ga haka ya raba tutocin sa a cikin wannan Afrika musamman ma irin Nigeria da can yafi yawaita zama a ƙarshe a cikin sarakuna mu na Niger akwai suka bashi tun ai shi dan fodo yayi dola dola Usmaniya ta dauko fodiyo ta kasance ne gabanin zawar mulkin mallaka kafin turawar mulkin mallaka aka gabatar da ita to akwai sarki na wajejen maradi da ana jin tsoron su duk wani sarki a Nigeria ya san da shi ciki ikon Allah dan fori ya zo yayi ya suka gwabza ya ci nasara a kansa aka kafa tutar musulci kuma aka wuce wannan abun yana da da alaka da kasancewar su dan fodiyo yayi karatu amma musamman harkar kiyada ya jagoranci ya fi maida wa al'amarin al'amarin ƙarfi to an yaki masu kiran cewa Allah na da danda ne kirista suka ce Allah na da danda har suka ma rabu eh, cewa inna allaha thalithu thalatha kuzuka ce ai Allah ma guda uku ne wasu kuma ba kuma kuma wallahi lazim ko wannan aqidar ana ta yi hada cikin kasashen kasan nan wannan aqidar ta kristanci sakacin mu musulmi ya jayo ana ta yi hada da ba akwai garin da gaba ɗaya aka zo aka gina musu masallaci irin laraba su ba su gina masallaci suka gina masallaci eh, a ƙarshe kirista sau suka gina coci a wannan garin suka ɗauki prince an shirke su sai ga masallacin da aka gina dan sallah ya koma je kai ke shiga suna kashi dala wannan sakacin waye musulmi Allah shi fi muna malike cewa فقد بان أن المضيع مغرور على تقديرين تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه هذا شو wannan malace faqad bana ay faqad zahara hakikan ya bayyana annal mudayya wanda yake bai tozartarwa maghrurun wanda yake ya rubu ne ala takdirin akan kaddarawa guda biyu akan wasu kaddarori guda biyu taqdiru tasdiqihi na farin kaddara gaskata sa wa yaqin da yaqinin sa cewa ana bara ne ana karuwa ko kuma da ana bara kuma in karuwanci ya samu sai a dan ajibarin a koma karuwanci a kare kuma sai a dawo a cigaba da bara ma'ana mutun yana tare da abu guda biyu a zuciyarsa gashi ya yarda Allah subhanahu wataala kuma da yaqini sannan kuma wani bangaren yana ta Allah kuma yana kokoro cikin sha'anin Allah subhanahu wataala to duk wanda ke tunanin yayi abin da zai yi a duniya ya duk abin da zashi na holewa in yaje kiyama Allah ba zai sa shi huta ba ai ka sai yana kokonto ne game da sha'anin Allah subhanahu wataala ba ka bane kuma yana ta Qur'ani ne ma karan kansa yana ta Qur'ani dan Qur'ani ya tabbatar za a za a shigar da mutane mutane wuta ba shi ya fariqun fil jannati wa fariqun fis wannan ayar ya ce ai ba shafe ta ba kaga idan mutum har zai yi abin da yake so na saƙon Allah ya sheki ayarsa yana ganin alhamar Allah mai fadi ce Allah dan ya bar su bi masa azaba ba komi to wannan yana ƙaryata zahirin alqur'ani kuma yana shakku da shanin Allah subhanahu wataala to sai wai ta fa idza qulta idan kace كيف يجمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويختلف الأمل تيا يا زهأتي أبو غدابي سو هدوري غدا gaskata Allah subhanahu gaskata gaskiya wanda ke aljazim mai ƙarfin gaske wanda babu shakka a cikin game da cewa mutum ya yarda akwai akwai sakamako akwai sakanya akwai aljanna akwai wuta mutun ya yarda azu zuciya ya gudurta baya kwankwanto ko biskala zarra cewa fa in ya mutu a gobe alkiyama gida guda biyu ne ko aljanna ko huta kuma ba shakka dole tilas bisa mutun ya so ko bai so ba sai ya tashi gaban Allah subhanahu wataala a zuciyar shi cike da wannan yaqini amma kuma abinda yake aiwatarwa ya saba ma abinda yake a cikin zuciyarsa to ya za a haka ya hadu cikin zuciyar mutum wasu ko kuma yadda ba na'am kun gane ma'anar zuciyar mutum na cike da yakini cewa ya ya tabbatar cewa zai mutu kuma in ya mutu za a tashi kiyama kuma in ya tashi aka tashi kiyama Allah zai masa hisabi kuma Allah zai sa shi ko aljanna ko wuta ya san aljanna gida ne da ni'ima ya san wata gida ne na azaba amma duk da haka kuma abin da yake aiwatarwa a practically ya saba ma abin da ke cikin zuciyarsa zina bai bari ba ɗan mata sun kai 36 da ke gare shi cin amana ana dan dan tabawa eh, sata sata ya dan samu mana dan yi yaudara da babake da kudin al'umma duk ana yi amma fa ya yi cewa fa akwai wuta kuma ya da akwai aljanna amma kuma abin da yake aiwatarwa a zahiri yana ƙaryatar da wannan ya saba wannan sai malaki yake so ya sharhi akan wannan Ya yace wa hal fi ittiba'i bashariyya an ya'lama al-'abd annahu matlubun ghadan ila bayni yadi ila bayni yadi ba'd al-muluk yu'aqibahu ashadd al-'uquba shin a cikin dabi'a na cin dan annabi adam shin ya san cewa shi a gobe fa abun nema ne za a neme sa gaban ɗaya daga cikin gaban wanda ke baina yadai ba'd al-muluk gaban ɗaya daga cikin sarakuna li liyu'aqibahu danya yu'aqibahu danya yi masa uquba ashadd al-uqub ashadd al-uquba mafi tsananciyar azaba mutum a ɗabi'a ta rayuwa ɗan annabi adam ya san da cewa za a tambaye sa zai iya fuskantar tsayuwa gaban ɗaya daga cikin masu mulki dan ya ya masa ba idan ya saba ma abin da shi yake so ba ga bane idan ya saba ma abin da shi sarkin yake bukata dan Allah zai faranta masa ne ko zai bakanta masa na'am a ce sarki ne irin abin da ake ce ma sarki a lokacin da ake sarauta ku bata dai yanzu sarauta an rage mata tura sun shiga cikin al'amura sun amma ku je ku dubi tarihin lokacin da kakin sauwar turawan mulkin mallaka wallahi sarauta tana da kima da daraja ta an yi lokacin da fa sarki yafi gwamnatin jiha muhimmanci ubani na al'umma wakilin kamar kujerar sarauta fa ku saurara da kike kuci kujera ce ta Usman dan Fodiyo shi ma Usman dan Fodiyo tutar musulunci yake yake dorawa daga wakilin Annabi Muhammad ne mujaddadi ne Sheikh ba za ta sunsa ba Sheikh al-Mujaddad ai annabi ce duk shekara 100 duk shekara 100 bayan karni Allah na turo da mujaddadi duk shekara 100 dan Fodiyo malaka cikin mujaddidun ya tajdidi ya zo da ababe an yi hada da a wannan daga tajdidi karantarwa ta addini wace yana wakiltar manzon Allah ne a wuri to a kaida da ta sarauta malamai ne kamar na faɗa in dan fodi ya kawo tutar daula ta musulunci gari aka ci gari da yaki sai ya sanya tuta ta musulunci sai a ce wane zauna duk matsalar garin kai ne fatawarsu, kai ne alƙalin su kuma kai ne limankin kuma kai ne jagoran su amma daga baya ana ta sabu ana ta zamunar da abubuwan ko ana ganin kamar an dan yi ci gaba ne in ku duba a Niger ga yanzu gaba ina muku zancen wanda ake idan ka loke sarakan da ba ɗan boko ba cikin sarakan wani Niger ba su ci mutum goma sai mutun ya ta ya kare retreat ne an kare tuwa tuwa da business sai a dawo a ci kuma za a isa ba ke? Allah ya samu wani lafiya to mutun ne sai ya saba ma sarki bisa abinda shi sarkin yake so sai sabanisa kana ganin idan aka kawo shi a fada sarkin zai mutunta shi ne ya karrama sa ko kuma za a masa hukuba ne na'am za a masa hukuba to ina da kuma wanda yayi abinda shi sarkin yake bukata in aka zo da shi gaban sarki me za a yi masa karrama ko walillahi almaslul a'la ubangi subhanahu wataala in kai abun da yake so to in ka je kiyama wallahi Allah zai karrama mutum kuma tun duda da ma Allah ya karrama ka amma karramawa ta karshe shine Allah ya baka cikin aljanna ba abin da yake wannan a duniya ka waye gari gaban Allah Allah ya ce udkhuluha bi salamin aminina kai baka ji ma kalmar ba udkhuluha bi salamin aminina ai da jin wannan magana ka san an karrama ka kuma sai Allah ya tanada maka duk abin da yace wal walakum fiha ma tashtahi Allah ya samu dace Allah ya samu dace Rabi ce fiha ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qat akwai abin da mutum bai taba gani ba da insa duk yawon ka na duniya in ka kade su in ka kade zulkarne ne yawo ba shi wanda ya gaba gaban gaban gabas ne mu ba shi ne kai kai ya kai su ko duk ya kewaye su ko ya kewaye duniyar baki daya to in ka kai da zulkarne ne yawo a duniya in ka shiga aljanna ba koi zaka hito dan akwai abinda tunda kake baka taba gadin sa ba balantana kai shawara sayen sa da kudin ka eh wani abu cikin aljanna kudin mutun wallahi alazim kudin ka ba su saya maka kai so Allah kana tsammani yanzu ka zan aljanna da Allah nawa kuma tafi tsakaninku da Allah yanzu ka zan aljanna nawa kai mata fili kaddar nawa kai mata ka zan aljanna kai eh, no da dadin da aka saba da labari dan Allah no za ka saye ta in abun a bada kuɗi ne tsawa ka saya eh antumul fuqara ila Allah wallahi baka da abin da zaka bai wa Allah na dukiya da zashi baka wannan abun abu guda ne kawai ka bi Allah da da'a shikenan kawai baka bani Allah ya dace da mu shi ya ke cewa yu'aqibahu ashadda uquba dan ya azabtar da shi mafi tsananciyar azaba wa aw yukrimahu kuma ya girmama sa akan makarama mafi cikakken girmamawa wa ta sahiyan ghafila kuma sai wannan mutumin ya san cewa gobe fa zai tsayu gaban sarkin ya masa ko ai masa azaba ko a karrama sa amma kuma sai ya kwanta sahiyan ya manta gafilan ya gafala ya rabkana la yatazakkaru mawqifahu bayna yaday al-malik baya tsaya baya tunani game da tsayuwarsa gaban sarki wala yasta'iddu lah kuma bai masa tanadi wala ya'khudhu lahu ahib ahibata kuma bai doka masa guzuri abinda ya kamata ya rika na kariya na guzuri na jari ba zai rika ba yanzu misali bari mu je da ku a hankali sai a ce shugaban kasar Nijar. ya maka mutum a koti kuda wala ce shugaban kasa sai ya maka talakkan ya maka mutum a koti sai kuma a ce gobe mardi 21 11 2023 a partir de 11 za a yi shari'a tsakaninka da Allah in in mutum mai hankali ne ya zai ya zai kasance na'am akwai kwana gare shi eh zai kwana <laughs> walillahi al-mathalu al-a'la to in ka fahimci wannan misalin ko na hankali to kaddara ba shugaba ne duba da kyau mahalici ne wanda ya halice ka baka bashi komi ba shugaban ƙasar ai zaba shi ake ko kuma ya ji mulki ya hau ya kasa kasa gwamnatin kuma ya zo ne dan ku dan amfanin ku amma shi Allah kawai duk abin da ya amfanin ka gani akai maka to sai yace ga abin da yake so kai amma fa ka tuna cewa fa ka za a zo wata rana kuma ya ga maka wannan rana fa yace maka yaushe da ya kace kiyama kana mutuwa kuma ka ka kama hanya ta tafiya za a zo a tambaye ka daga fari da baki cikin al'amuran ka gaba da ko bi sai kawo wa Allah bayani ga abin da Allah yake so kai farare ba ke ka bar su in kai fararen ga abin da za a baka in kai bakakin kun ga abin da za a baka to dan Allah idan mutum ya gafala gaba da wannan karatun a yare na hankali ne kamata a kira shi da shi mahukaci sa yasa zaka ga Allah na dinganta su da hauka yace ulaika kal an'ami balhum adal saboda ai daga cikin sifar dabba bata da hankali Allah ya samu wani lafiya wallahi akwai wanda shi ya yarda ya shirya laihin wasu mutane gaban Allah ya yarda ya yarda shi duk abinda za a yi in dai zai more to a ta gaban Allah ai shari'a shi kawai gani take gare yake kawai kamar da ganin kamar duniya ce zai iya tabda waya ya gayi a ta kira daga sama a bada umarni kuma Allah duk duniya ba wanda ke ba Allah umarni ba sai dai kawai ka nemi alfarma kuma alfarma wajen Allah ba kuwa ba Allah ke ba damar ya nemi alfarma malik cewa ila hadha sai a ce wannan la'amrullah ina rantsuwa da Allah su'alun sahihun wannan tambaya ce tambaya ce ingantacciya lafiyayya waridun ala akthari hadha khalq da ake iya samunta fiye da mutum ɗaya da zai iya kawo ta mutane bilhaji za su da wannan tambayar ai ba mun tattauna tambayar ba ko tana baya muka yi cewa ya za a yi mutum ya gama imani da Allah da kuma sa'a ma Allah a zahiri a zuci a zuci mumini kuma aikace kafiri ya zai abun ya hadu ce wannan tambaya ce tambaya ce mai matukar muhimmanci yace wa hada takhalluf lahu iddatu asbab abinda ya ka wannan sabanin a zuci ya zamanto mutunan kirki ya yaqini amma kuma a aikace abinda yake aikatawa ya sa amma abinda ke zuciyarsa malan ce yana da dalilai da dama ahduhuma ɗaya daga cikin jimalan yace da'fu li'il wa naqsul yaqin da'fu ilm, raunin ilimi raunin fahimta, duk abin da kake wannan kamar ya jahilci waye Allah subhanahu wataala bes baya da ilimi baya da karatu ai shi yasa Allah subhanahu wataala dan yin mana darajar karatun sai da cewa duk duniya ba ma wanda ke jin tsoron sa kamar malamai duk duniya haka Allah ce inma yakhsha Allah inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u inma tufidu al-hasr hum malaman balaga Allah ce kawai in kana son ka san masu jin tsoron Allah su ne al-ulama malamai saboda sun karantu sun san waye waye Allah jama'a mun baita sun karantu sun san waye waye Allah subhanahu wataala Allah ya dace da mu ma yi cewa na farin da'ful ilm rauni na ilimi raunin ilimi wa naq wa nuqsan al yaqin da kuma karancin yaqini tawayar yaqini wa man dhanna anna al ilma la yatafawat duk wanda ke tsayin cewa ilimi baya hauhawa a ce wani yafi wani fa qawluhu min afsad al aqwal cewa zancansa abin da yake fada cewa al-ilmu la yatafawad ilmi baya dukaka wannan kawai kuskure ne zance shi daga cikin mafi bannar zance wa abtaluha kuma mafi ƙarya cikin zantutukan wa qad sa'ala ibrahim al-khalil rabbah ba shakka annabin Allah annabi ibrahim ya tambaye ubangijinsa an yuriyahu ihya al-mauta Allah ya nuna masa rayar da matattu iyanan a iri da muzu shine iyanan iri da muzu ai musan iri da muzu ko visa bi ji bature ido da ido annabi ibrahim ya neme ce rabbi arbi kayfa tuhyi al-mauta Allah ya ce masa awalam tu'min baka yi imani bane qala bala walakin liyatma'inna qalbi tace sai dai na imani amma na ƙara samun natsuwa ne a zuciyata jama'a mafaita bada ilmihi bi qudratir rabbi ala zalika bayan ya san cewa tabbas Allah na da iko akan wannan annabin Allah ne yafi kowa sanin Allah ya san Allah zai iya amma sai ya roki Allah cewa Allah ya nuna masa yadda shi Allah yake raye da matace liyazdalu ma'aninatan wa yasir wa yasir al-ma'lum shahadatan saboda ya ƙara samun natsuwa a zuciya saboda ya ƙara samun natsuwa a zuciya wa yasir al-ma'lum ghaiba kuma abin da yake sadanne wanda yake koyayye sai zamanto abin wanda yake halarci wanda yake bayyane to har in annabin Allah zai zai nemi Allah ya nuna masa Allah ya nuna masa yadda yake rayar da matace ba dan bai yadda ba kuma ba dan yana inkari ba ya san da wannan amma so yake ya samu yaqini ya samu nutsuwa a zuciyarsa wannan shi yasa malami zai kawo mana hadisi nan gaba hadisin al-Imam Ahmad yazo a cikin musnad kisa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala annahu qala daga ma'aikin Allah yana cewa laysa al-khabaru kal mu'ayana laysa al-khabaru kal muayada abunda ka gani ba dai yake da abunda ka ji ba gani ya kori ji haka ne abinda mutun ya gani to ba dai yake ba da abunda abunda yake ji ina ba taron fahimta bala ce fa idhajtama ila fa idhajtama ila da'f al-ilmi to idan raunin yaqini يهدو hadu da da raunin وديم استحداره عدم استحداره وغيبته من عن القلب في كثير من اوقاته او اكثرها لاشتغاله بما يضادها وانضم الى ذلك تقاضي الطبع فاذا wannan ya hadu da rauni da kuma rishin halarto da abun da yake boye akan zuciyarsa cikin mafi yawan lokacinsa ko mafi karancin lokacinsa saboda ya shagaltu da abun da yake kishiyar wancan abanin to malike cewa kuma sai yadda in damma ya hadu ila zalika da wancan abun daga jahilci kuma ga rishin halaro ababe to sai malike cewa tuqadi taba sai kuma dabi'a ta yi hukunci daman dabi'a ta jahilci zaka samu mutum akwai wawanci tare da shi haka ne dabi'a ta jahili mutum ya zama to jahili to ba za ka rasa wawanci tare da shi ba da kauyanci ai ba abin da ke sa mutum ya waye a duniya kamar karatu haka ne shahidat bi zalika samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a ƙasa guda bakwai da da sama guda bakwai sun yi da wannan cewa duk duniya ba abin da ke sa mutun ya waye ilimi ne kadai ya kai ka inda kuɗi ba sa iya kai ka can haka ne ilimi ke sanya ya kai ka inda mulki baya kai ka can shi yasa wallahi mu yi hakuri mu dage mu ta karatu kuma karatu nan fa dama ce gare shi wata dama ce in ta riga ta kunce maka sai abinda akai sai abinda Allah yi dama mun baita dama ce dama in mutun ya samu dama to kawai ya amfani da masa sai lokaci mala abba minti nawa mala ce wa galabatul hawa da kuma rinjayar son zuciya kusan son zuciya ba karamin shukunci bane ba karamin al'amari bane me son zuciya shine kawai abinda suran kai ke so shiga ke yi abinda ranka ke zanyana maka sai gaji kawai wannan abu aka kana aikata shi to wannan ba wuya mutun ya tsinta kansa cikin jahannama tare da fir'auna duk wanda zuciyarsa tar zai take raya masa abu yake aiwatar da shi to ba abun mamaki bane a tashi kiyama ka tashi ka gansa tare da fir'auna suna suna ganawa cikin jahannama wallahi alazim me Allah yace ce wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata mafhumul mukhalafa duk wanda ya bi son zuciyarsa kuma ce mako masa Allah ya kare mu wa Allah ya ce ah, inna an-nafsa la'amaratun bis-su' a hikayar annabi Yusuf ko inna an-nafsa la'amaratun bis-su' rayuwa tana umurtar mutum akan sabon Allah subhanahu wataala mummunan abu illa ma ko man rahima rabbi a wata ruwaya man a wata ruwaya kuma wata qira'ar kenan ma sai wanda Allah ya tsare Allah to Allah ya tsare mu shi yasa kai kokari kullun ka fi karfin zuciyarka ai dalilin ke sa ga wani na sata bai fi karfin zuciyarsa bane baka bane Abun da ke sa mutane na sakin hanya gaba daya shine ba su fi karfin zuciyarsu ba ana buƙatar mutum ya dinga control ke zuciyarsa ya dinga saitara ta mala ce wastila'u shahwa da kuma hauhawar shawa da hauhawar sha idan shawa ta ta hau ta rayuwar duniya to sai a sai a a kaucewa hayya wa taswilun nafs da kuma sakankancewar rayuwa da lalacewarta wa ghurur shaytan da kuma ruda ta shaytan sai shi tarda maka kai matsayin kama kana kana dalibi dalibin ilimi kaza da kaza ai akwai malam ne karatu sai aka sa dari baka dogo kashi ɗaya cikin nasa ba amma shina abu kaza shina abu kaza shina abu kaza abu kaza na sabon Allah ku lura ba? duk ka ka ka ka ka bi ka mai da kanka tsoho dan yaro da kai jin da kai baka zama kullun sai hula da jallabiya kawai ka bi ka daga masallaci he makaranta baka dan zuwa a tela din a dan dan huta ana can ana ababe ga ƴan mata ga giya eh duka wannan wa'azi ne na na shedan rudarwa ce to in ba Allah ya tsare mutum ba sai ka ji ai da ma yana tahiya da ma na zuwa da ma na zuwa kuma sai Allah ya kaddara ka taduwa da suke suna zuwa kin kuma ko ka ta ganin hotunan su suna zuwa ai ba wani abu ne ake ko zuwa ake ana dan cin brochet sai a ci ayi yi invite kin kada ya zo cin brochet <laughs> su duk ai ba sai na faɗa ba ko Allah ya samu wani lafiya wannan kaga duka ruda ce ta ta shedan wastinba'u ibta'ul wa'd da kuma kana ganin kamar mutuwa fa akwai saura lokacin alƙawarin da Allah ya yi na za a zo gaban Allah akwai akwai saura kana ganin yanzu duka duka duka duka shekarun ka nawa a duniya duka duka baka shekara 40 ba shekara 30 baka shekara 20 ba kana ganin da saura ba shi bane ka san wannan abun na ƙara ta mutum wallahi sai ga duka duka shekarar ka nawa a duniya eh yoyen nan kama yayinka suna yi <laughs> baka bane Allah ya mu wani lafiya Allah ya mu kafi su ce sai mutum ya gani ai yanzu duniya ma akwai saura tunda kai ba ma yi aure ba kaga kawai akwai saura sai kai aure kai mace hudu sai kai kaza kai kaza kai kaza kana cikin kai kayin ka manta cewa akwai dubunnai sa'anninka suka mutu ba su kai akwai kuma dubunnai ba su kai ka suka mutu ba ba haka bane mali yake cewa wa tulul amr da kuma dogon matsinancin guri a rayuwa ni dole sai na kasa akwai mutanen da Allah ya jarrabe su da son su ka? haka ne musamman wannan zamani cikin kuma ko ina wai kaga ce sai amalinta a'a cikin kowane bangare wallahi Allah ya mutane ta ko ina jarraba musibar su kawai da guri wani kawai guri ne da kawai da shi kawai ko ina a dinga yi da shi a ce shi ne kawai kuma wannan kawai fa sabon Allah ne za shi saboda dinga fada shi maganar ya shahara a wannan bangaren wani kuma kawai kudi Allah ya bashi yana kasuwanci Allah ya rufa masa asiri Dange dange uwa da dange uba suna tsaye suna fama da bakar miya amma ya dawo nan in aka shiga aka zo ana ana ana masa washi kawai sai ga yana fidduwa yana yana zuba sai a ce wani kaza ne wai har akwai klikin da in ana orkes miliyan ta wannan zai in baka da miliyan baka takawa ka wajen baka da miliyan kaga ai waga waga in ana neman tambadaddu na duniya na ƙarshe kai waga kamata a kawo su a jibga musu kashi wallahi noman shinkafa kamata a tura su can talabiri ko ko gita aikin su shi kama shi kamata da su to akwai ne kuma fagen karatu ne kawai fagen karatu akwai wani kawai ko tari da shi sai ya dan sai ya yi sai ya doka a video ai bibliya ista ce <clears throat> ana gyara Allah ya kare mu kuma akwai jarabawa ba akwai wanda kawai gashi dukan kasuwanci ne da ke, amma so yake a san shi shi ta yi sau kawai saboda a ce wani na shi na yi shi na yi shi na yi shi na yi shahora kenan ko guri wani kawai shi so yake kawai shi lokacin makaranta ma bai da shi ya kamata a ce nan zuwa sen shina da mota shina da gida shina da mata guda biyu sannan kuma da mata shi da mota kaza duka ya tsatsara <laughs> ana ana ba Allah ord ana ba Allah ord ala ko sagarci musamman ku ya kuri an jami'a ko su fi kowa irin wannan lissafi ku ya kuri ba ga bane wallahi lokacin da muke tafi kawai tunanin bai kamata kai aure suka da gida akwai wata mini villa akwai wata mota kai a ce kana tushe kin san kin ne wata sai ka sai da cewa shara da ba haka take ba da kasa ake farowa eh da kasa ga farowa Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu to son gurin gurin rayuwar nan musiba ce waraqaduhu ghafla sannan kuma gafala ta daure sa ta kwantar da shi wa hubbul ajila da kuma son mai gaggawa son duniya shi dai kawai shi tara ka san yanzu mutanen yanzu ko kowa so duk abin da zaka shiga so kake ka kawai kai nasara ka kai karshe da safa mutun zai fara neman kuɗi ba alhaji zai yaye eh, yaron sa a shago so shike wai ki zan kamar alhaji <laughs> ba ku lura ba ba a shekara ba da zai ba shi labari irin gwagwarmayar da aka yi tun takin aure uwa ta yi <laughs> wallahi lazim muna fira da wani yana bada yana wadannan sa da siya yace wallahi nan kafin ce, wallahi cawa da ya doka cawa sama kan gidawa Ina tsakin sa an aza ya canye aza ya canye aza ya canye sai aka aka zo da shi ana mai nasiha kaga dan annabi adam akwai gaggawa yanzu fa yau mutum yake shiga yau mutun yake shiga lakul amma da shi hayya kai shi fa ya zama aikin gwamnati ai ya zama functioner ba ka bani <laughs> wallahi lazim haka haka rayuwar nan take mutum yau yake fara dinki sai yake zama to kamar ogansa shi fa ya jima shi na yi ai kuma ka san abinda aka fara yau to ba dai ki da abin da kai shekara goma ana yi ba kai ko jahilci ne ko zaman banza ko zaman banza ne wanda ake shekara goma ana yi billahi alladhi yafi wanda aka fara yau eh yanzu fa akwai wanda duk kasashen ne ba inda bai kewa wajen neman kuɗi ba ba inda bai ce ba akwai mutum da sai shi shekara biyar ba shi kasar Allah ya tambaye shi da kire ya samu dari zo ya kafa amma kawai kuna haraka da shi kawai tunanin shi kullun ya kamata ya zan kamar ka duk da ba laifi bane amma kaka sa duniyar ka ba a dinga tunawa za a mutu eh in kana son ka masa kai ma ka diba shi yaye yaye kasa ni farko yaye an ya wahala Allah ya dace da mu malike cewa wa rukhsat ta'wil da kuma saukin tawili sai a ce ai ikhtilaf al ulama ai malamai sun yi sabani kuma al ikhtilaf rahma duk abinda akai sabani akwai rahma cikin sa wa ilful awaid da kuma abinda ke kai kawo na zawa mutane ya nutsar da shi fa hunaka la yumsiku al imana illa alladhi yumsiku as samawati wal ard an tazula a wannan halin to ba abin da ke riƙe imani sai wanda ya riƙe sama da ƙasa saboda sama ta faɗo ma ƙasa kasu gushe imani a irin wannan hali a zuciyar mutum wanda ke da irin wannan halayen to abu ne wanda ke da wayar tabbatuwa kuma ana ya kamata mu kwana ko Allah ya sanya alkhairi da albarka a karatu darasi 32 ne Allah ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da makaranta kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya yafi mu ya hakuri eh talatin da kuma kai ba matsala insha Allah Allah ya sanya alkhairi Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda yake na doka Allah ya sanya mu yi amfani da shi ah, kuma abinda aka hane mu akai Allah ya babu iko hanuwa Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh